Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Godina je 1520. Od početka te godine osmanlijske trupe zaljeću se u zemlje ugarsko hrvatsko kraljevstva – jedan odred od 3000 ljudi provalio je u Hrvatsku i zaletio se sve do Istre. Mletački kapetani u Šibeniku, Zadru, Trogiru i Splitu, ti su gradovi pod bašću Venecije, kroz cijeli siječanj i veljaču javljaju o pokretima osmanlijske vojske u blizini njihovih gradova. Venecija na njihove izvještaje reagira slanjem kapetana Ivana Maura sa zadatkom da napiše izvještaj o stanju u tim gradovima. On u ožujku javlja da su Zadar, Vrana, Nadin i Novigrad u lošem stanju. Sljedećih dana Mauro će donijeti još gore vijesti. O gradovima Knin, Skradin i Klis, ključnima za obranu Dalmacije, javio je da su u još gorem stanju. Mauro piše da ih je njihov vladar, ugarsko-hrvatski kralj Ludovik II, potpuno zanemario. Stvari će postati još gore te 1520. poginuće jedini čovjek u kraljevstvu koji je nekako uspjevao zaustaviti te osmanlijske prodore. Danas u povijesti četvrtkom govorit ćemo o tom čovjeku. Njegovo ime je Petar Berislavić. Petar Berislavić rođen je najvjerojatnije 1475. godine u Trogiru. Nije se školovao za vojnika, bio je svećenik, ostvario je zavidnu crkvenu karijeru. Među položajima koje je zauzimao je i onaj Vesprimskog biskupa. Berislavić je i na dvoru Ugarsko-Hrvatskog kralja Vladislava II. Gelovića ostvario sjajnu svjetovnu karijeru. Kralj ga je imenovao tajnikom, pa onda i vrhovnim blagajnikom. Sve je to okrunjeno diplomatskom karijerom, u kojoj je vrhunac bio odlazak na dvor cara Svetog Rimskog carstva Maksimilijana, kako bi u ime kralja dogovorio pristupanje Kambrajskoj ligi, savezu protiv Venecije. Kralj Vladislav trebao je za pristupanje ligi dobiti Dalmaciju. Berislavić, koji je kao trogiranin dobro znao kakva je mletačka vlast, to je smatrao poslanjem svoje karijere. Brzo će se ispostaviti da je ta misija uzaludna prava opasnost bila je negdje drugdje. Dok je Berislavić bio u misiji kod cara, tavernik Blaž Raškaj je u Budimu ugarskim staležima ovako predstavio situaciju u Hrvatskoj. Turci uznemiruju neprekidno Hrvatsku, a osobito Knin, te će i ostatak njezin propasti ako se dodatno ne zaštiti. I moldavski vojvoda bit će prisiljen sultanu se pokoriti ako mu se ne pruži potrebita pomoć. Bedemi grada i jajca tako su od potresa razvaljeni da grad više neće moći odoljeti ni jednome jurišu ako se utvrde njegove smjesta ne poprave. Staleži neka dakle o svemu tome vijećaju i svoju odluku u veličanstvu saopće. Pristupanje kralja Vladislava Kamrajskoj ligi bilo je absurdno. Kralj i njegovi najbliži suradnici poput Berislavića smatrali su taj glavni neprijatelj Venecija. Ta je republika u svojoj vlasti imala gotovo cijelu istočno Jadransku obalu, ali ona nije prijetila prodorom u dubinu teritorija. Jedan drugi suparnik imao je takve ciljeve. Bilo je to Osmansko carstvo. Na kraju od te lige neće biti ništa. Venecija će nastaviti gospodariti svojim posjedima. A na granicama Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva i dalje će biti moćno carstvo u usponu. Diplomatska i crkvena karijera Petra Berislavića brzo će završiti. Počeće ona vojna. Godine 1414. vojvoda Hrvoje Vukčić Hrvatinić u potrazi za saveznicima u sukobu sa ugarsko-hrvatskim kraljem i kasnijim carem Svetog Rimskog carstva Žigmundom Luksemburškim pozvao je u Bosnu osmanlijsku vojsku. Godinu dana kasnije dio te vojske provalio u Slavoniju i prema zaleđu gradova u Dalmaciji. Bio je to nagovještaj onoga što će doći. Godine varljivog mira smjenjivane su s godinama opakog pograničnog rata. Povremeno je glavnina vojske Osmanskog sultana krenula u napad. Godine 1463. jedna takva vojska predvođena sultanom Mehmedom Osvajačem zauzela je Bosnu. Ugarsko-hrvatski kralj Matijaš Korvin nastoje organizirati obranu ali kralj Matijaš umro je 1490. Na prijestolju ga je naslijedio slabi Vladislav II. Tri godine kasnije hrvatska vojska doživjela je poraz na Krbavskom polju. 20 godina nakon te bitke svećenik i diplomat Petar Berislavić postao je upravitelj Banovine. Brzo nakon toga on će zapovijedati svojom prvom bitkom. Tu bitku kod Dubice ovako opisuje Vjekoslav Klajić u knjizi Povijest Hrvata. Bilo je to na Veliku gospu 1513. Turci su mislili da je u Berislavića velika vojska, te stadoše opkope praviti oko svoga tabora kod Blinje, nedaleko od današnje Petrinje, ali čuvši poslije da su kršćani brojem mnogo slabiji, odlučiše ih sami napasti. I tako zametnula se sutradan 16. kolovoza bitka koja je svršila sjajnom pobjedom Hrvata. Mnogo je Turaka poginulo na bojnom polju, a mnogo ih se na bijegu potopilo u Savi i Uni. Javlja se da je tom prigodom nastradalo 2000 do 7000 Turaka. Među palima bili su i četiri vojvode, a peti se dopanuo ropstva, te bi s drugim sužnjima poslan Vladislavu na dar. Osmanlijske snage vratit će se u Hrvatsku. Potkraj veljače 1514. došli su pod Skradin. U to vrijeme drugi odred Osmanlija neuspješno je obsjedao Knin. Ali to su bili samo lokalni odredi. Sultan Selim, koji je imao nadimak mrki ili okrutni, imao je važnija posla. Prvo se okrenuo prema Safavitskoj dinastiji u Iranu. Do kolova za 1514. Iran zajedno sa anadolijskim, kurdskim i turkmenskim državama bio je pod njegovom njegovom vlašću. Do 1517. Selim i njegove vojske porazili su Mameluke i on je postao gospodar Egipta, Sirije i Palestine. U Kairu šerif Meke dao mu je ključeve tog svetog mjesta nakon što je sredio stanje na istoku i jugu svoje države Selim koji je vladao do 1520. a pogotovo njegov sin Sulejman zainteresirat će se za događaje u Europi i sredozemlju. Tada će hrvatske zemlje doći pod najveći pritisak Osmanskog carstva. Petar Berislavić proslavit će se u bitkama protiv Osmanlija. O njegovim pothvatima, među kojima su se isticali proboj do jajca, govorilo se na europskim dvorovima. Početkom lipnja 1520. skradinski biskup Toma Niger došao je u Brisel na dvor cara Svetog Rimskog carstva Karla V. Biskup je tražio pomoć, najvjerojatnije novac za plaćanje vojnika. Karlo je Petru Berislaviću poslao nešto novaca, ali i pismo. U pismu je pisao. Ono što smo već prije znali o tvojoj kreposti, postade nam još jasnije i sjajnije, te zato u tebe jedinog toliko nade položi smo da se uzdamo kako ništa drugo neće tako zaustaviti propast hrvatskih stvari kao pomoć tvoje bogoljubnosti. Skradinski biskup kazat će ti kako smo mi voljni Hrvatima pomoći tebi pribaviti za tvoje izvrsne usluge novo odlikovanje. Ne kloni duhom i znaj da se o tebe već pod dužnost zahtjeva ona krepost radi koje te tako dugo slave. Berislavić pismo nikada neće dobiti. Još dok je Toma Niger bio na putu prema Briselu, on će poginuti u borbi. Godina 1520. počela je loša, dok je Petar Berislavić sa svojom vojskom zatvarao jedan dio svojih zemalja, osmanlijske trupe prodirale su u nebranjeni dio. Početkom svibnja Ivan Karlović, krbavski knez, javio je da se oko 200 osmanlija skupilo u krbavi i da novi Sanđak Bosanski okuplja vojsku od 12.000 ljudi. Nakon toga osmanlijske trupe prodale su sve do senja. Van je došao u to područje kako bi organizirao obranu. Vjekoslav Klajić piše. Ban je u Svibnju neko vrijeme boravio u Stenišnjaku u kneza Bernardina Frankapana. Odanle je otišao u Trsat, gdje je proveo blagdan Šašća gospodnjeg 17. svibnja i svratio se na to u tvrdi grad Otočac kod Senja. Treći dan boravka njegova u Otočcu, baš kada su ga zvali na ručak, doletio konjanik sa viješću da su Turci provalili kod Drežnika i poharali taj kraj. Ban je pustio ručak i sa 150 konjanika pohitao najprije u Bihać, gdje je građane pozvao na oružje, a onda se vratio u goru zvanu Vraži vrt i udario prema gradu Drežniku. Tada su s Petrom Berislavićem bili Petar Kružić, Ivan Perušić, Draško Primorac, Krizman Bobovica i još neki drugi plemići. Lan je pored toga još imao oko 300 vojnika. Putem je Berislavić saznao da su Osmanlije njih oko 800 pješaka bile u okolici Korenice. Vjekoslav Klajić piše. Po banovim odredbama udarile su njegove čete na Turke, razbile ih i natjerale u bijeg. Ali progoneći neprijatelje odmaknuše se čete previše od njega, tako da je on zaostao s dva mladića. K tomu se dogodilo i to da mu je konj pao kad je htio s njime neki panj preskočiti. Dok se ban spremao da stremen na sedlu popravi i konja opet uzjaši, banulo je iznebuha nekih 60 turaka pred njega. Mladići pratioci ostavili svoga gospodara i pobjegli, a sam ban branio se protiv tolikih neprijatelja, dok ga nisu svladali i glavu mu odrubili. Banovi vojnici krenuli su u potjeru za Osmanlijama. Knez Krbavski, Ivan Karlović sa svojim je lakim konjanicima uspio naći Banovo tijelo i glavu i odnijeti ih u Bihać. Tako je poginuo Petar Berislavić, jedan od najznačajnijih hrvatskih banova. Bio je svećenik, tajnik kralja i diplomat kraj života dočekao je na Vražjoj gori ili na Ličkoj plješevici, pokušavajući zaustaviti vojsku moćnog carstva, govori dr. Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. U osnovi, da bi se razumjelo čitavo to razdoblje i općenito ulogu Berislavića posebice, dakle Bana, Petra Berislavića, koji je u osnovi bio i puno više od Bana. Treba, treba razumjeti šta se događa na tom hrvatskom prostoru, a i širem sredozemnom prostoru na, u razdoblju dakle, s kraja 15. pa onda u 20. i 30. godina 16. stoljeća. Upravo ono razdoblje koje u hrvatskoj historiografiji se čini razdjelnicu između srednjeg i ranog novog vijeka. Berislavići su jedna trogirska obitelj. Ono što je zanimljivo, nama točan podatak o godini rođenja samog Bana Berislavića nije sačuvan. Negdje se navodi 1450, što je malo vjerojatno, jer bi čovjek uistinu u trenutku svoje smrti ne bi mogao biti tako vojno aktivan. I vjerojatnije je ova 1475. godina, s tim da je, da je ona isto proizvodna, dakle nekakva procjena historiografije. Da, da se vratim dakle, na te opće neke okolnosti, nakon Krbavske bitke, koja u osnovi sama po sebi nije označila nekakvu veliku prekretnicu u smislu velikog boja koji je sada rezultirao nekakvom devastacijom zemlje. Ali označeno je jedno razdoblje koje se u hrvatskoj historiografiji zadnjih 20. godina naziva velikim stogodišnjim ratom koji će biti zatvoren, dakle nekakav taj vremenski luk sa bitkom kod Ciska 1593. godine. Otvorilo se jedno razdoblje u principu koje je pokazalo sve slabosti središnje vlasti Ugarsko-Hrvatskog kraljestva, ali i probleme koji su pogodili čitav taj prostor gdje su se susrela tijekom ranog novog vijeka tri, tri velike sile. Mletečka republika, Habsburgsko carstvo koje će mijenjati svoje dakle svoja imena, ali Habsburgsko carstvo i Osmansko carstvo. Naravno, tu su se pojavili i neki drugi elementi, dakle politički faktori koji su imali svoje trgovinske i političke interese kao što je Francusko kraljevstvo. I upravo, dakle, u tom razdoblju polako se počinje to reflektirati na situaciju Hrvatskog krajstva koje jednostavno od 1490. to je situacija kada dolazi Vladislav II. Jagelović na prestolje, najvećim dijelom zbog samih uvjeta na koji je način došao Vladislav Jagelović na prestolje, Hrvatsko kraljestvo i čitav taj prostor postaće nemoguće braniti. Godine 1386. Jogaila, veliki vojvoda Litve, oženio se za Jadvigu, kraljicu Poljske. Jogaila je tako postao Vladislav II, kralj Poljske. Tako su se u jednoj osobi ujedinile Poljska i Litva. Zajedno su one tvorile veliku silu koja je 15. srpnja 1410. uspjela kod Tanemberga pobijediti moćni teutonski red – Vladislav je vladao Poljskom i Litvom do svoje smrti 1434. Nakon Jedvige ženio se još tri puta. S četvrtom ženom imao je sinove Vladislava III. i Kazimira. Oni će kao kraljevi vladati Unijom Poljske i Litve. Vladislav III. poginuo je 1444. u bici kod Varne. Naslijedio ga je Kazimir. On će biti uspješan vladar. Uspjeh u vladanju vidjet će se i u činjenici da je za svog sina Vladislava prvo osigurao prijestolje Češke, a onda i Ugarsko-Hrvatsko prijestolje. To se dogodilo 1490. Na ugarsko-hrvatskom prijestolju Vladislav je naslijedio Matijaša Korvina. Vladislav je postao ugarsko-hrvatski kralj zato što je plemićima obećao da neće od njih puno tražiti. On se obvezao da neće uvoditi nikakve novotarije, kao što je to činio kralj Matijaš Korvin. Matijašove novatarije bili su porezi koje on razrezao kako bi se mogli plaćati ratovi s Osmanskim carstvom. Doduše dio tih novaca odlazio je na ratove za Češku krunu, ali dobar dio njih trošio se na financiranje rata na jugu Kraljevine, gdje je Matijaš gradio sustav obrane protiv nadirućeg Osmanskog carstva. Ključne točke te obrane bile su Jajačka i Srebanička banovina. Vladislav, nakon što se odrekao prava na sakupljanje poreza, nije zapravo imao čime vladati. Vjekoslav Klajić piše. Drugi suvremenik, češki vitez i potonji olomoučki biskup Dubravski, koji je kralja osobno poznavao, opisuje ga u svojoj češkoj povjesnici po prilici ovako. Bio je tako šutljiv da su ga premnogi nazivali nijemim kumirom, koji ne može drugo govoriti nego bene i dobže ili dobro. Jer on je običavao ugrima kojih jezik nije poznavao odgovarati latinski bene, a česima dobže. Nije zato čudo što su zbog tih dviju riječi njegove dvije države ljuto stradale, jer su po njima propali kraljevski gradovi, utvrde, carine i drugi prihodi. Tako se dogodilo da iz Moravske nije ništa dobivao, iz Češke samo vrlo malo i da je u Ugarskoj, u tako bogatoj zemlji, opetovano bio u tolikoj nuždi da nije bilo ni živeža ni vina. Ja sam viđevao sam u Budimu kako su dvorski sluge s praznim bocama zalazili u kuću pečujskog biskupa Jurija da prime vina za kraljev objed. Kraljevska kasa se nije mogla ničim puniti, a automatski time nije se moglo braniti taj prostor od u osnovi tada najveće vojne sile, a to je bilo Osmansko carstvo. Pregovori i postignuto primjer je 1495. do 1998. na jedno kratko razdoblje će stišati taj intenzivni rat na granicama onoga što možemo zvati Bosanski pašaluk i Hrvatsko-Ugarsko kraljevstvo, a od 1499. sa istekom tog primjera taj mali rat koji u osnovi nikad ne prestaje postaći intenzivniji. Do te mjere da će od tad se početi dolaziti do masovne depopulacije tog prostora, poglavito kad govorimo o prostoru Like, Krbave, Zadarskog zaleđa, pa onda i čak na sjever, dakle prema, prema ono što danas bi nazivali Banovinom. Jedina osoba koja je pružila nekakav otpor kao ključan otpor bio je tadašnji ban i herceg Ivani Škorvi, nesuđeni hrvatski kralj. Međutim, uslijed dakle raspada Korvinovskog sustava obrane ta, ta dakle, obrana bila je nedostatna. Kada su Turci u ljeto 499. provalili u Zadarsko zaleđe i zaleđe Šibenika, Korvin je pružio otpor koliko se moglo pružiti, međutim, krajnji rezultat toga je bio poražavajući. U popisima, dakle, budući da se radi o zoni koja je u, osnovi u interesnoj i političkoj sferi Mletačke republike, u mletačkim popisima pokazalo se da je Zadarsko zaleđe postalo totalno ispraženo. Preko 670 muškaraca i dvostruko toliko žena i djece nestalo je. Ne zna se u osnovi da li su pobjegli, da li su poginuli, što je u osnovi bilo onda u krajnjoj liniji kasnije u poreznom smislu, a i u smislu održanja tog teritorija jedna katastrofalna bilanca. Najraniji opisi osmanlijskog načina ratovanja su oni koji su napisali bizanski povjesničari Georgije Pahimer i Ivan Kantakuzen. Ovaj zadnji bio i bizanski car. Oni su živjeli u vrijeme kada je Osman počeo graditi državu koja će kasnije izrasti u carstvo koje će dobiti po njemu ime. Pahimer piše da je većina osmanovih ratnika jahala na konjima i da su bili izvrsni u postavljanju zasjeda i u iznenadnim napadima. Pahimer opisuje napad na bizanske trupe pod zapovjedništvom nekoga Mouzalona. Osmanlijske snage napale su dok su bizanski vojnici spavali. Pahimerov opis donosi Colin Imber u knjizi Otomansko carstvo 1300. 1650. strukture moći. U svom opisu napada na Mouzalona, Pahimir daje nagovještaj o Osmanovoj taktici. Kada su se bizanske snage pribrale i pokušale progoniti Turke, oni su se povukli prema planinama i, našavši tamo utočište, zaustavili se, te počeli ispaljivati srijele prema bizantincima, okružujući ih hicima sa svih strana. Ti odlomci nagovještavaju da su se Osmanove snage sastojale uglavnom od strijelaca na konjima, čija se napadačka taktika sastojala od iznenađenja i čija se obrambena taktika sastojala u brzom bijegu prema zemlji koja je pružala dobru prirodnu obranu. Sličnu taktiku opisuje i car Ivan VI Kantakuzen – Takav način ratovanja omogućuje Osmanu i njegovim ratnicima da zavladaju prostorom izvan utvrđenih gradova. Sela nisu imala zaštite od takvih prepada. Tek u vrijeme Osmanovog sina Orhana i Murata I Osmanlije su ustrojili vojsku koja je mogla napasti utvrđene gradove i boriti se u klasičnim bitkama. U Orhanovo vrijeme on je oca naslijedio 1324. i vladao do 1360. Osmanlije su zauzele Bursu, utvrđeni grad, koji će do zauzeća Carigrada biti i glavni grad države. Orhanovi vojnici zauzeće i velike i utvrđene bizanske gradove Nikeju i Nikomediju. Ali način ratovanja osmanovih vojnika nikada nije nestao iz osmanlijske vojske. Colin Imber piše. Tijekom stoljeća širenja Osmanlije su uzduž granice carstva vodile gotovo stalni Klein Krieg, mali rat, koji se nastavljao čak i tijekom razdoblja formalnog mira. Karakteristični za ovaj način ratovanja bili su prepadi i protuprepadi uzduž granice kako bi se tražio plijen, posebno robovi i životinje. Ti isti prepadnici mogli su također ići ispred osmanlijskih vojski na službenim pohodima, kako bi terorizirali neprijatelja prije glavnog naleta. Taktika tih trupa za prepad bila je ona kojom su se služili sljedbenici Osmana i Orhana, ali do sredine 15. stoljeća oni su dobili status pomoćnih trupa, a ne glavnine vojske. Tom taktikom osmanijske trupe su od pograničnog područja u Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji napravili pustoš. I sad tu treba imati na umu šta se događa i na širem europskom planu, jer e, upravo u isto to ljeto Osmanlije pokušavaju po prvi puta vrlo aktivno organizirati svoju mornaricu i preuzeti inicijativu na sredozemlju. I to vrlo ozbiljno i izgurati e, Mletočku republiku sa Levanta. Dolazi do velike opsade Lepanta i Korinta 1499. i Mlečani u svojem stalnom dakle, stavu pokušavanja izbjegavanja otvorene borbe i vođenja malog rata koji bi rezultirao dakle, nekakvim pregovorima, pokušavaju to izbjeći, stvaraju već 1501. savez koji će obuhvatiti i francuskog kralja, tadašnjeg papu Aleksandra VI i ključnu točku tada koja je nažalost bila i najslabija kareka Vladislava II. Taj savez je prije svega bio usmjeren da se izmakne osmanski interes za sredozemlje i da ga se usmjeri prema Vladislavu II. tako da se Venecija obvezala na, na plaćanje preko 100.000 dukata papa, 40.000 dukata ugarskom vladaru za organizaciju obrane. Međutim, ispražnjena kraljevska vlagajna samo se malo popunila i jedini rezultat tih aktivnosti na početku 16. stoljeća bilo je obrana jajca 1501. godine. Nakon toga Venecija svjesna da uloženi novac nije baš polučio ono što su oni najviše htjeli, a to je dakle izmaknuti osmansku opasnost, su doveli se dakle u situaciju da 1502. potpisuju primirje, 1503. to primirje prerasta u jedan sedmogodišnji mir kojim će se odmah priključiti jugorsko-hrvatske vlade. I sad u toj situaciji u principu polako izranja lik Petra Berislavića. Najistočniji venecijanski posjed na sredozemlju bio je Cipar. Od Cipra i venecijanskih postaja na Crnom moru, još jednog važnog trgovačkog bazena, do same Venecije Republika je držala u svojim rukama niz trgovačkih postaja, gradova i utvrda. Bio je to trgovački imperij bez premca. Povjesničar Fernand Brodel okarakterizirao je Veneciju iz 1500. godine kao središte svjetske ekonomije. Peter Ackroyd u knjizi Venecija – čisti grad ovako opisuje tu trgovinu. Najveći izvor zarade ležao je u trgovini na velike udaljenosti. Što je veći mogući rizik, to je veća moguća zarada. Izračunato je da je u ranom 15. stoljeću u venecijanskoj trgovačkoj mornarici bilo nekih 3300 plovila. Brodovi venecijanaca odlazili su na putovanja u konvojima. Svake godine bilo je sedam trgovačkih ekspedicija koje su plovile na razna odredišta. Jedna je flota plovila, na primjer, na Krim, druga na Cipar i u Egipat. Venecija je bila vlasni galijama i iznajmljivala ih je onome tko je najviše ponudio za njih. Teret i dani putovanja dogovoreni su znatno unaprijed. Trgovci bi onda kod kuće investirali u putovanje putujućeg trgovca u zamjenu za velik dio zarade koja se očekivala. Mnogo se moglo zaraditi. Na povratku tih brodova pristaništa Venecije bila su puna tepiha, svile, mirisa, vreća klinčića i cimeta. Trgovci i proizvođači na dalekom istoku nisu znali kakve cijene njihova roba postiže u Europi. Trgovci i proizvođači u Europi nisu znali kakve cijene postiže njihova roba na istoku. To su znali samo venecijanski trgovci. Iz tog znanja crpili su što su više mogli. Negdje na pola puta od tih najudaljenijih venecijanskih postaje i posjeda smjestio se grad Utvrda, koju su venecijanci nazivali okom republike – Riječ je bila o Modoneu, gradu smještenom u Meseniji, na Peloponezu. Godine 1499. Osmansko carstvo zauzelo je Lepant. Nakon toga sultan Bajazi II. tražio je da Venecija preda sve svoje posjede na Peloponezu. Posljedice tih poraza za Veneciju najbolje opisao osmanski vezir koji je 1500. mletačkom veleposlaniku Alvize u Manentiju rekao ove riječi. Recite signori, da je dovoljno uživala u braku s morem. Sada je na nama red. Pad Lepanta i Korona bili su početak događaja u kojima će sudjelovati Petar Berislavić. Vrhunac nevolja za Veneciju bit će sklapanje Kambrajske lige. Smisao, dakle, tog primirja je bio s jedne strane ono zašto su Osmanlije to potpisale, to ne smije se nikako izgubiti iz vida. Istovremeno se u Osmanskom carstvu na istoku javljaju novi problemi. To je uzdizanje dinastije Safavida, dakle na, ajmo to nazvati jugoistoku, u Egiptu Mameluk, koji će dakle u principu obilježiti te zadnje godine vladavine Selima prvog i na neki način dati predah Europi i Ugarsko-Hrvatskom kraljestvu koje nažalost neće se dobro iskoristiti za konsolidiranje nekakvih snaga. Venecija je bila svjesna šta se, šta, se događa, da prije ili kasnije Osmanlije ako nastave tim tempom izgurat će ih van pogotovo što su konsolidirali svoje dakle redove u Egiptu gdje su Mameluci im radili silne probleme i polako počinju transferirati svoju moć na terafermu. Pokušava se dakle ojačati pozicije i na Apeninskom poluotoku, ali time onaj savez iz 1501. godine u osnovi će biti ugrožen jer će se naći papa, prije svega pogođen tim jednim dijelom Habsburgovci koji također imaju interese preko Istre u sjevernoj Italiji, a, a naravno i francuski kralj koji ima onu skrivenu namjeru koja će se u principu kasnije sa 17. stoljećem jasno pokazati, dakle, trgovački interesi na sredozemlju. To će rezultirati da 1508. Hadrugovci, dakle Maksimilijan II, francuski kralj i papa potpišu u Kambreju na sjeveru Francuske jedan sporazum koji je poznat kao Kambrejska liga i time glavni smisao sporazuma je bilo uništiti Veneciju, to je izmaknuti iz Italije, maknuti njen utjecaj. Skrivena točka tog ugovora opet vraća nas na Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo, a onda posredno, dakle, opet na Petra Berislavića, to je, dakle, glavni smisao je opet bio uključiti Ugarsko-Hrvatskog vladara i napraviti ono što je nekoć ranije radio Ludovik Veliki, dakle, napasti u Dalmaciji, Mletačku republiku, dakle, napasti njen dakle, ajmo to nazvati žilu kucavicu prema, prema istoku i izmaknuti letački utjecaj na Apeninsku polotku. Venecija je suođena s napadima Osmanskog carstva na istoku i s prijetnjom koja je dolazila od vladara u Europi, odlučila se osigurati tako što će proširiti svoj posjed na talijanskom kopnu. Prigoda se otvorila kada je 1503. umro papa Aleksandar VI. Papin sin, moćni i opasni Cezare Borđa, tada je bio bolestan ali to nije spriječilo tog silovitog čovjeka da svog pouzdanika uputi u Vatikan gdje je on pod prijetnjom bodeža osigurao za svog gospodara ključeve papinske riznice. Nakon toga Čezare je poslao trupe da zauzmu Rim i kardinale uvjere da izaberu papu po njegovom ukusu. Oni su to i učinili i tako je Pio III postao rimski biskup. Taj nered odlučila je iskoristiti Venecija. U tom gradu krili su se gospodari gradova koje je zauzeo Cezare Borđa. Sada su oni tražili pomoć Venecije da se vrate u svoje gradove. Venecija je pomoć dala pod uvjetom da ona bude vrhovni gospodar tih gradova. Gospodari su pristali na to i zastava Svetog Marka zaviorila se nad Rusijem, Forlim Popolijem, Riminijem, Červijom i Faenzom. Pio III. brzo je umro i Venecija je odlučila iskoristiti sav svoj utjecaj u Rimu kako bi se za papu izabrao kardinal Giuliano della Rovere, znani kao venecijanac. To je Veneciji uspjelo. Della Rovere postao papa Julije II. On je a Borđiju zatočio u Castel San Angelu, a onda ga i prognao u Španjolsku. Ali sada su nastupile nevolje za Veneciju. Papa je tražio ono što je smatrao svojim, gradove koje je Cezare Borđi otela Venecija. Julije II. bit će ključna osoba u stvaranju Kambrejske lige. To je bio krasno zamišljen plan, međutim opet problem ugarskog vladara koji je s jedne strane imao ugovore s Venecijom koja ga je pomagala a od 1503. pomaže financijski da drži dakle tu granicu, a držanje dakle granice prema dakle mletačkim posjedima u Dalmaciji nije bilo uspješno. Ugarski vladar će tek 1510. pristupiti na saboru u Tati e, u sedmom mjesecu pristupit će Kambrijskoj ligi sa obvezom da se u rat krene 1511. Međutim, to to jednostavno neće biti moguće. Taj rat ništa neće ni moći postići jer jednostavno vojne moći e, Ugarskog kraljevstva nisu bile dostatne. Ali mlečani su, dakle ono što je već ako gledamo kronologiju značajno, uspjevali su od 1508. do 1510. izmicati, dakle uspjevati nagovoriti Ugarskog vladara da se ne priključuje Savezu, a tu veliku ulogu je odigrao jedna osoba koja je bila poslanik mletaka na Ugarskom dvoru, Petar ili Pietro Paskaligo koji je jednostavno redovito izvještavao Mletačku republiku o tome što se događa u Ugarskom dvoru. I tu je isplivao Petar Berislavić. I na neki način njegova uspješna karijera koja je počela 1501. godine kao kaločko kanonika, pa nakon toga vrlo brzo tri godine kasnije osobnog sekretara kralja Vladislava II. na skriven način bit će zapečećena. Jer Petar Berislavić rođeni i bio je svjesan što nosi mletačka vlast, kako se odnosi prema Dalmatinskoj obali, kakav je realan odnos prema Ugarskom kraljestvu i svako je zagovarao kraljev ulazak u Kambrijsku ligu sa potajnom nadom da će to možda se rezultirati onim što je bila želja još ranija želja Žigundova, dakle vraćanje restauracija kraljevske vlasti u Dalmaciji. Međutim, tada nije bio svjesan očigledno kompleksnosti čitave situacije u kraljestvu i mogućnosti samog kralja, ali mlečani će toga biti svjesni. I to je jedno trajno nepovjerenje prema, u principu, porođenju rođenju mletačkom podaniku, ne, e, Petru Berislaviću će ostati jedna trajna e, konstanta koja će u krajnjoj liniji i bitno obilježiti njegovo banovanje. Petar Berislavić imao je sjajnu crkvenu i svjetovnu karijeru. U crkvi je došao do biskupske časti, bio je tajnik i glavni diplomat ugarsko-hrvatskog kralja Vladislava II. Jegelovića. Bio je ključna osoba u pristupanju Vladislava Kambrajskoj ligi. Ali kada je Berislavić došao na južne granice kraljevstva u kojemu je živio, Vjerojatno je uvidio koliko je sav taj napor bio uzaludan i koliko je on vodio u krivom smjeru. Kako to piše akademik Tomislav Raukar u knjizi Hrvatsko srednjovjekovlje, sam Berislavić je, kada iz sigurnog budima došao na hrvatsko-tursku granicu, uvidio i racionalnost svojih gledišta i kralj i on nastojali su uništiti Veneciju i zajedno s europskim silama podijeliti njezine zemlje. Nagrada za pristupanje Kambrajskoj ligi trebala je biti Dalmacija. Dalmacije neće biti ništa, Venecija neće biti slomljena, ali za to vrijeme prostor između Budima i Dalmacije bio je već više od pola stoljeća područje rata s nadirućim Osmanskim carstvom. To je područje bilo sve pustije. Berislavić je 1513. postao hrvatski ban. Te godine ostvarit će i pobjedu nad jednim odredom osmanlijske vojske. Berislavić će već u početku banovanja biti u problemima bez novaca i vojnika morat će zaustaviti nalet moćnog carstva. Pobjeda kod Ubice je jako lijepo e, odzvonila u kršćanskom svijetu kao jedna nova nada, jedna nova mogućnost, ali u osnovi ta pobjeda kod Ubice to je bila pobjeda nad onim što su Osmanlije bili, njima bilo dakle akinđijske trupe, pljačkaši koji su, koji, dakle, nije to bila nikakva bitna i regularna e, osmanska vojska, jer treba imati na umu upravo u tim trenucima Osmanlije, to je Selim E, je zauzet sa Safavidima, a dvije godine kasnije krenut će i e, Mamelučki rat protiv Mameluka. Tako da ta pobjeda, iako je lijepo odzvonila, realno ništa nije pokazala. Petar Berislavić je postao ban, pokušao organizirati obranu nekoliko puta je onaj ključ te obrane Jajačku banom, to je sam grad Jajce, dakle 1415. pa onda 18. i 19. razbio turske opsade i time je uistinu odmakao mogućnost zauzimanja većeg e, dijelova teritorija Hrvatsko-Ugarskog kraljestva, poglavito u zoni gdje se spaja slavonski hrvatski dio Hrvatskog kraljestva. Međutim, realnost je bila tada, novaca nije bilo za obranu. Petar Berislavić je znači pokušavao revitalizirati ono što je Korvi napravio, što je dakle, jedan od e, Berislavićih prethodnika Ivaniš donekle uspjevao držati pod kontrolom, a za to je trebao novac. Kraljev jednostavno novca nije imao. Venecijanci su odustali, povukli su se, pogotovo nakon pristupanja Kambrijskoj ligi. Kralj jedino što je mogao napraviti, zamolio je staleže, slavonske staleže, da na saboru u Križevcima 1515. E, podare nekakav novac, da sakupe novac za obranu Hrvatske i sa molbom da to je u principu i za obranu Slavonije. Međutim, staleži su odgovorili da to nije njihova dužnost i da jednostavno novaca neće biti. Prisjetio se da već dugi niz godina Dubrovčani koji jesu potpisnici Višegradskog urova koji nikad nije razvrgnut, dužni su kralju plaćati određeni iznos e, poreza zatražio 1500 dukata u ime tog poreza. Dubročani prvi su odbili djelomično s pravom u strahu od nekakve eventualne osmanske odmazde, jer Dubročani uistinu nalaze su se u tom trenutku u potpunom osmanskom okruženju i svaka sumnja, dakle sumnja u lojalnost mogla je loše rezultirati, ne toliko u smislu nekog osvajanja Dubrovnika, nego više po njihove poslovne interese koji su prije svega u tom trenutku svodili na posredničku trgovinu između Osmanskog carstva i ostatka Europe, ajmo to tako nazvati. Međutim, ipak početkom 1515. 1500 dukata je uplaćeno, ali iako taj iznos zvuči impozantno, u osnovi to je bilo ništa. Jer tim novcem u principu mogla se samo jedna kampanja vezana dakle, uz obranu jajca financirati. Svjestan svega toga da jednostavno novca u zonama koje bi trebale financirati obranu nema, Petar Berislavić vjerojatno je pregrizo i vlastiti ponos. Okrenuo se Mletačkoj republici. 1516. 17. 18. traže njih novce. Ali što je Pasqualigo rekao nikad nije zaboravljeno. Situacija u Europi s kraja 15. i početka 16. stoljeća nije bila crno-bijela. S jedne strane nije bilo Osmansko carstvo, a s druge strane kršćanski svijet. Bio je to sivi svijet, barem kada su u pitanju bili diplomacija, ratovi i politika. Na primjer, sultan Bajazi II. dao je svog brata Džema, inače suparnika u borbi za prijestolje, zatočiti prvo na Rodosu, a onda i kod pape u Rimu. Od 1490. do 1494. papa je od osmanskog sultana primao godišnje 45.000 dukata. Zauzvrat je on u tamnici držao sultanovog brata. To je pak sultanu omogućilo da od pape traži neuplitanje kada se on sukobio s Venecijom i kada su njegove trupe napredovale po jugoistoku Europe. Car Svetog Rimskog carstva Maksimilijan je od osmanskog sultana tražio da napadne mletačke posjede u Dalmaciji i pri tome se nije obazirao na činjenicu da osmanlijske snage mogu napasti mletačke samo ako pregaze zemlje kojima je vladao ugarsko-hrvatski vladar, njegov nominalni saveznik. Ali kako od Vladislava i onako nije dobio ništa, Maksimilijana nije bilo briga za posljedice te molbe. Njegov glavni neprijatelj tada je bila Venecija. U tom svijetu najbolje su se snalazili venecijanski diplomati. Oni su imali samo jedan cilj, opstanak svog grada i očuvanje trgovine. Peter Ackroyd u knjizi Venecija, čisti grad, piše. Glavni cilj La Serenissime bio je da održi mir sa svim stranama. Samo je u tim okolnostima trgovina mogla istinski cvjetati. Rat je možda dobar za trgovinu oružjem, ali nije dobar za konvoje sa začinima i ostalom robom koja je prenošena preko mora i kopna. Kada je 1340. Edward III. od Engleske zaželio da Venecija da prisegu da neće pomagati njegovim neprijateljima, duž je odgovorio. Nije običaj Venecije da se miješa između strana u sporu ili među zaračene strane, osim u ime i za cilj sklapanja mira. Venecijanci su bili stručnjaci za učtivo odbijanje. Venecijanska diplomacija bila je opisana kao okjuta ili oka, mudra, diskretna, razvučena, pomidljiva i praktična. Ali iza te maske venecijanski veleposlanici tražili su slabosti i predrasude. Nisu im bili strani mito i drugi oblici korupcije. I oni su pratili sve. Tražili su nezadovoljstva koja su mogli iskoristiti. Bili su majstori intriga. Huškali su države protiv država, nisu imali skrupula kada je trebalo jedan grad okrenuti protiv drugoga, ako je to služilo njihovim interesima. Bili su nečasni u potrazi za časti Venecije. takva diplomacija nije zaboravila što je Berislavić radio u godinama kada se sklapala Kambrajska liga. On više nije bio diplomat, bio je ban koji je vodio rat kako bi zaštitio svoju zemlju i zato mu je trebalo novaca. Njegovo kraljevstvo mu te novce nije moglo dati. Zato se on obratio za pomoć moćnoj i bogatoj Veneciji, a ona pak nije zaboravila da je nekada taj ban radio njoj o glavi. Signorija mu je nekoliko puta više manje posprdno odgovarala da pričeka malo. Biće novaca, ali evo ga baš nema sada. A jednom prilikom čak su mi poslali. Obećali poslati 2000 dukata, ali u svili i dragocjenim tkaninama. Što za organizaciju obrane njemu apsolutno ništa nije značilo. Čak i da je imao mogućnosti prodati, ali kome bi mogao prodati te tkanine, jednostavno to, to je bilo jednostavno nekakva ne, neslana šala mletaka spram čovjeka koji je bio podozriv prema njima i, i htio je, dakle, htio je na neki način e, narušiti vlast presvjetle na e, istočnoj Jadranskoj obali. U svemu tome jedina osoba koja je pomogla Berislaviću je bio papa, tadašnji papa Leon X i nije, vjerojatno nije nimalo slučajno što je on iz porodice Medičija, iz porodice koja je u biti kontrolirala život sjeverne Italije 15. i 16. stoljeća. Čovjek visoko obrazovan s političkim velikim ambicijama, pokušao je i francuskog kralja dobiti da se pošalju određena sredstva za pomoć Berislaviću, naglašavajući da su Knin, Klis, ključna mjesta koja se moraju braniti, koja se ne smiju pustiti jer time, time se otvaraju vrata Osmanlijama i prema dakle Jadranu, a onda i dalje u dubinu europskog kontinenta. Nekoliko puta poslao je i ne veliku, ali Berislaviću zasigurno značajnu financijsku pomoć, hranu, streljivo, ali nažalost sva ta pomoć u osnovi prekasno je došla. Ban Petar Berislavić nastojao je braniti veliki prostor. Klajić ga opisuje kao prostor od Dubrovnika do Une i Vrbasa, od ušća Une u Savu do Beograda. Kako bi obranio taj prostor, Berislavić je trebao svakog vojnika, konjenika, svaki komad novca. Ban je tražio pomoć na sve strane. Od kralja ona nije stizala. Vladislav II. umro je 1516. Naslijedio ga je njegov maloljetni sin Ludovik II. Pomoć nije stizala niti od plemića. Kada je od Slavonskog sabora 1515. zatražio pomoć, dobio je odgovor da je sabor po svom običaju dužan braniti samo svoju kraljevinu. 20. svibnja 1517. Berislavić je iz Cetina blizu Korane poslao pismo slavonskom banovcu Baltazaru Bačanu. Pismo donosi Vjekoslav Klajić. Budući da su nam neprestano stizale vijesti o dolasku Turaka, prešli smo preko Save i očekujemo ovdje neprijatelje, jer se još uvijek govori da dolaze. Trpimo pak najveću nevolju, jer ni mi ni čete nemamo novca. Stoga vas molimo Pobrinite se i poradite da nam naš dvorjanik Vid Sertić uzmogne što prije poslati novac, jer inače vrlo zlo za nas i za naše čete. Godinama je Petar Berislavić uspjevao zaustaviti nalete osmanlijskih trupa. Pomagali su mu plemići, čije su zemlje i same bile na udaru tih naleta, poput Ivana Karlovića, Krbavskog kneza. Godinama su dvorovi u Europi pričali o podvizima Berislavića i njegovih vojnika, o tome kako je kod Dubice pobjedio osmanlijsku vojsku, kako je nekoliko puta jajce tu ključnu točku obrane obskrbio hranom i razbio osmanlijsku opsadu tog grada. Ali sve se to bližilo kraju. Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo bilo je u Rasulu. Kada će Osmansko carstvo krenuti prema Srednjoj Europi, pregazit će ga bez velike muke. Hrvatske zemlje bile su sve pustije i sve siromašnije. Na kraju ban Petar Berislavić, u vrijeme čijeg banovanja, kako to akademik Raukar piše, Osmansko carstvo nije osvojilo ni jedan dio hrvatskog prostora, poginuo je u bici s osmanlijskim trupama, govori dr. Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. i sam Berislavić je postao svjesan da, da se mora kucat na puno širi krug e, vladara europskih, pa je poslao svog pouzdanika Tomu Nigera prvo na dvor papi koji je svakako koji je već od prije znao situaciju i proslijedio ga dalje dakle u Brisel na, na dvor Hadurgovaca cara Karla koji je dočekao Nigera i njegov govor o važnosti Berislaviće obrane otvorenih ruku međutim nakon toga uslijedilo samo samo dakle pismo pohvale dakle i, i smatranja da je to što on čini vrijedno, ali konkretna financijska pomoć nije dolazila. A i sve to u osnovi događa se početkom 1520. a u petom mjesecu u jednom u biti relativno besmislenom boju Petar Berislavić gubi život jer nakon jednog od tih pohoda turskih 1520. godine na Plješivici i nakon što je pobjedio dakle, e, tu tursku, ajmo nazvat bandu, ali pod navodnim znacima, u, u progonu dakle, turskih vojnika koji su bježili pogiba Peter Berislavić i nažalost sa njegovom smrću posljednja osoba koja je u tom trenutku mogla napraviti nešto s obzirom na svoj ugled u crkvenim krugovima i s obzirom na svoje dakle ugled i u nekakvim vojnim krugovima mogla je nešto napraviti poginula je a, da to u tom trenutku čak niti neki ključni faktori politički nisu bili svjesni. Nakon toga čitavu jednu godinu dana neće se moći naći pouzdana osoba koja bi naslijedila ga, što dovoljno govori o tome u kojem, dakle, nekakvom vojnom rasulu se pronašlo Hrvatsko kraljevstvo. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundić. Emisiju snimio Daniel Turk. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.